Devintas skirsnis Maršalas Henrikas Plotskiai 1314 metų pradžioje du kartus nusiaubė medininkų žemę. O rudenį įsiveržė į Juodąją Rusiją ir sudegino Naugarduko miestą. Nors kryžiuočiai ir patyrė didelių nuostolių, šiais flanginiais žygiais aiškiai siekta susilpninti lietuvių gynybą prie Nemunų. 1315 metų rudenį buvo sugriautas Veliuonaus priešpilis – 1316 metais nusiaupta paštuvo žemė, 1316 metais balandžio mėnesį krito bisenį. Šį laimėjimą ordinas siekia išplėsti, Velionaus priešpilis vėl buvo sunaikintas 1317, 1318 ir 1319 metais. 1318 metais sudegintas pieštvės priešpilis. Šias ordino operacijas lydėjo du antpuliai medininkų žemę 1316 metais ir pagraudės Gedemino pilies priešpilio sugriovimas 1317 metų vasarą. Vis dėlto lietuvių gynyba nebuvo palaušta. Kaip rodo nuolat pasikartojantis priešpilių sunaikinimas, jie būdavo to jau pat atstatomi. Nebesikartojo ordino puolimai į pietų Lietuvą bei juodąją Rusiją. Tiesa, Nemuno kryptimi kryžiuočiai truputį pasistumėjo. Aiškiai siekta susilpninti žemaičių gynybą. 1320 m. Liepa nuolatinis flanginių operacijų vykdytojas Henrikas Plotskiai su gana didelė kariuomenė 40 ordino riterių vėl įsiveržė į medininkų žemę – Šį kartą kryžiuočiams nepavyko to padaryti staigiai. Žemaičiai jau buvo sutraukę jėgas ir sunaikino užpuolikus. Žuvo energingasis Henrikas Platskė ir 29 ordino riteriai. Tai buvo skaudus taktinis kryžiuočių pralaimėjimas. Lietuvos gynyba pasirodė sugebanti suderinti skirtingų savo struktūrų veiksmus. Vokiečių ordino spaudimas atslūgo. Vytenis mirė 1316 metais. Sausta paveldėjo ne jo sūnus žvelgutis, o brolis ir submonarchas Gediminas. Nes vietą dinastijoje dar lėmė ne tiek kilmės linija, kiek įsikovota faktiniai padėtis. Vytenį galima pavadinti paskutiniuoju Lietuvos veikingu. Su juo į kapus nuėjau dar išlikusios kareunų politikos atgyvenus. Karo grobis ir belaisviai dar labai masino lietuvių kariuomenę – bet dabar jau nebe jie buvo svarbiausias jos veiksmų tikslas. Antras 14 amžiaus dešimtmetis parodė, kad Lietuvos karinis potencialas auga maždaug vienodai su Vokiečių ordino kariniu potencialu, Lietuva užsitikrino politinės plėtotės galimybę. Penktas Lietuvos ūkis ir visuomenė 13-14 amžiuose. A. Gamybos lygis. Odalinių ūkio vienetų atsiradimas buvo svarbi Lietuvos žemdirbystės raidos gairiai. Dvilaukė sėjo maina ir užmaunami geležiniai žagrių noragai nebuvo naujoviai, tačiau jie tapo vyraujančiai žemės ūkio technikos rodikliais, nes individualios ūkinės veiklos nebepatenkino lydimas ir draskant į žemę žambiai bei arklai. Žinoma, ši senesnė technologija dar neišnyko, ypač ji buvo reikalinga įvaldant naujų žemės plotus, bet greta jos jau buvo pradėtas įsisavinti trilaukis. Grūdinių kultūrų augimą lydėjo linų ir kanapių pasėlių didėjimas, gausėjo gyvulių ir paukščių, ypač suintensyvėjo arklininkystė, kuria buvo suinteresuota valstybė. Lietuvių žodžiui lašiniai 14 amžiaus pabaigos Lenkų karaliaus dvaro sąskaitose – nebuvo rasta lotyniško atitikmens, o lituanizmai paltis ir kumpis tvirtai įsigalėjo 15-16 amžių gudiškų Lietuvos aktų terminijoje. Lietuvių kalbos vaisių ir daržovių vardynė vyrauja slaviškieji skoliniai. Bet 14 amžiuje didžiuma daržų ir sodų kultūrų lietuviai iš savo kaimynų jau buvo perėmę – nes 14 amžiaus pabaigoje atsiradę žemėvaldos aktai mini sodus. Žinoma, lietuvių sodininkystė ir daržininkystė žengė dar tik pirmuosius žingsnius. Prūsijos vokiečių sodai lietuvių kariuomenę tiek masino, kad kartais suviduriavimai sutrikdydavo net jos veiksmus. Medų ir vašką teikė dar miško bitininkystė, bet ji buvo intensyviai kultivuojama. Pilių tinklo susidarimas tuo pačiu nurėmė pilių ūkio atsiradimą. Keliarūpai padidėjo matininkų darbo poreikiai. Greitas pilių ir papilių atstatymas rodo, kad valstybė turėjo daug ir prityrusių dailidžių. 13 amžiaus viduryje jau funkcionavo tiesa ribota mūro statyba, apie 14 amžiaus vidurį – Buvo sukurta ištisa mūro pilių sistema – Vilnius, Trakai, Medininkai, Lyda, Kreiva, Kaunas, Gardinas. Atsirado lietuviškas plytų tipas – baltiška plytų rišimo technika, keutinė mūrų konstrukcija, įkomponuojant į plytas akmenų. Vyravo gardinis pilių planas. 14 amžiaus pabaigos šaltiniai mini tiltus, vandens malūnus – varžas ir perkalus upėse. Valstybė jau rūpinosi minimalia kelių priežiūra, o prie pilių atsirado medžio grindiniai. Kare su Vokiečių ordinu buvo jaučiamas pastarojo techninis pranašumas. Tačiau iki 14 amžiaus antrosios pusės lietuvių metalurgų, kalvių, odminių ir šikšnių darbas švelnino šio atotrūkio pasiekmes. Atotrūkis padidėjo – kai Vokietijos cechų gamybos tobulėjimas leido ordinui labiau pasinaudoti jaus laimėjimais. Tiesa, karinė monarchija čia kryptingai koncentravo savo išteklius ir išgalės, organizuodama amatininkų darbą. Svarbesnėse lietuvių pilyse atsirado arsenalai. 1382 metais minima lietuvių artilerija. Vidutinio dydžio trapecinį lietuvių skydą perėmė vokiečiai, lenkai, rusai ir čekai. Žinoma, visur eita lengviausių kelių. Ilgą laiką lietuvių kariai neįsisavino lanko, taikliai svaidydami lengvas jėtis. Paprasčiau buvo pritraukti rusų lankininkus. 13-14 amžiuose Lietuvų žemdirbystė dar neleido išplėtoti intensyvaus vidaus kolonizacijos, jo labiau, kad trūkdė ir dešimtmečiais vykstantis karas. Tačiau jos lygis leido išlaikyti pilių ir kiemų sistemą, įsiskirti nuolatiniam karo prievolininkų sluoksniui. Amatai nors ir nepasiekė Europos cechų specializacijos lygio, aprūpino visuomeninės gamybos ir elito prabangos poreikius bei valstybės karinį mechanizmą. Visą tai leido Lietuvos valdomams vykdyti aktyvę politiką, ginantis vakaruose ir plečiant ekspansiją į rytus. B feodalinių santykių susiklaustimas. Kunigaikščių įsitvirtinimas atskirose žemėse ir valstybinės jų hierarchijos susiformavimas kartu reiškia ir jų tapimą nuolatiniais laukų gyventojų atliekamo produkto pasisavintojais. Tuo pačiu laukininkai tapo nuolatiniais kunigaikščių valdiniais ir maitintojais. Kunigaikščių kariaunus greta kariniais įgyjo ir valdymo funkciją, tapo administracinės kunigaikščių veiklaus vykdytojum. Už tai be abejo kunigaikščiai dalyjusi su kariauninkais gaunamų iš laukininkų produktų. Tokie santykiai susiklosti atsirandant ir ką tik atsiradus Lietuvos valstybei. Priešinguose visuomenės poliuose išriškėjo jūs valdančiųjų terpė sudariusi mažumą ir valstiečiai arba liaudis, tai yra gyventojų didžiuma. Patriarchaliniai vergai išliko – bet jau nebe jų pagaminamas produktas sudarė didžiąją kunigaikščių pasisavinimo produkto dalį. Vergų darbas ėmė koncentruotis namų ūkyje. Didėjant karo žygių mastui, vis daugiau kariauninkų apsirūpindavo vergais. Tai stiprino ir plėtė jų ūkius. Vergų darbas labai lėmė kariauninkų pragyvenimą, nes didžiausią laukininkų pagaminamo produkto dalį gaudavo kunigaikščiai. Kodalinės nusavybės atsiradimas nukreipė raidą individualių požymių stiprėjimo kryptimi. Šeima. 13 amžiuje tai buvo pereinamųjų stadija iš didžiosios į mažąją šeimą, vis labiau siskyrė iš giminės, nustumdama jos nekilnojamo turto teisės vienį paveldėjimų sferą. Tačiau pastarojoje giminės principas neriboto disponavimo dar neleido. Žemė negalėjo išeiti iš giminės vis dėlto tai nesutraukdė individualių valdinystės santykių klostymusi. Kunigaikštis ir jo administracija prievolių ėmė reikalauti iš kiekvieno atskiro ūkio, o ne lauko bendruomenės. Ne vėliau, kaip 14 amžiaus pradžioje, kieminėjimą duoklės rinkimą iš bendruomenių pakeitė individualiai imama dešimtinį, o pasėdžiai ir mezlevus liko tik duoklės rinkėjų, skaitant ir kunigaikščius – aprūpinimu apsilankimo metu. Tuo pačiu duoklė prarado didžiąją dalį kontribucijos bruožų ir virto žemės renta. Kadangi renta valdinius su valdovais susijėjo individualiais ryšiais, klaustėsi ne kokia nors, o feudalinė priklausomybė. Virš individualaus žemės savininko realios nuosavybės atsirado nominali valdovo nuosavybė tai žemė. Toks santykis skaidė žemės nuosavybę ir sudarė prielaidas valdovo nuosavybėje ateityje įgauti realių paužymių, tai yra didėti valdinio priklausomybei. Kunigaikščių užtarimas, karo grobis ir vergai didžiai kariauninkų daliai leido įsigyti didesnius arba labiau išplėsti turimų žemės plotus, remiami iš centralizuotos feudalinės rentos, laukininkų duoklės valdovui gaunamos dalies, šie žmonės galėjo geriau apsiginkluoti – ir atsitraukti iš ūkio nuolatiniai kariniai bei administraciniai veiklai. Jų karo ir administraciniais prievoliais pasidarė kur kas svarbesnės už bendrasias fortifikacinės ir transporto prievolės angarijas paveldėtas į senovės. Angarijoms saugant, nesaugo valstybės poreikiai, šitie pokyčiai jų jau nekliudė, užtat augo jų karinių ir administracinių paslaugų poreikis. Tokių žmonių skaičius didėjo, nes jų reikėjo ir vietose – Kareonos ir tapo šios terpės branduoliu. Ryškėjo prievolių diferenciacija į karo ir darbo prievolės. Augančios angarijos užgulė rentą duodančius laukininkus, kurie tapo valstiečiais. Kunigaikščiai ir turtingieji karo prievolininkai virto feudalais. 13-14 amžiuje dar buvo ankstyvojo arba pradiniu feudalizmu laikotarpis. Kunigaištis nesikišo į žemės disponavimo reikalus, taigi tarp jo ir valdinių susiklaustė senjoro ir vasalo santykis. Žinoma, vasalai karo prievolininkai feudalais buvo tik tiek, kiek gaudavo centralizuotos feudalinės rentos dalies. Vergoviniai santykiai jau nelėmė visuomenės raidos, jie te buvo sankloda – Kur kas raidą labiau lėmė jauna, bet auganti feudalinė sankloda, taigi vystėsi ne vergovinė, o feudalinė formacija. Ryškios ribos tarp feudalų ir valstiečių dar nebuvo, nes viską lėmė prievolių atlikimo pobūdis. Turtingesni valstiečiai ėmę vykdyti karo prievolę virsdavo feudalais. Nuskurdę feudalai nebegalėję jaus atlikti, turėjo duoti rentą ir virsdavo valstiečiais. Tie valstiečiai, kurie prarasdavo savo ūkius, turėdavo dirbti turtingesniems žmonėms, labiausia žinoma feudalams. Jie nebuvo laikomi vergais, bet negalėdami įsimokėti už paspirtį, likdavo turtingesniems asmeniškai priklausomi. Tai buvo pirmieji baudžiauninkai. Kadangi jie keisdavo savo asmenį, juos vadinu įsikeitėliais. Jeigu ponas jiems pavesdavo žemę ūkiui įkurti, tokie baudžiauninkai tapdavo kaimynais. Karo prievolininkai dar neturėjo valstiečių ūkininkų įskyrus kaimynus, todėl dar nesusiklaustė stambių ir vidutinių žemvaldžių sluoksnis, nebuvo riterių dvarų. Tik negausi feudalų viršūnė turėjo pakankamai vergų, kaimynų ir įsikeitėlių. Tuo pačiu ji tapo elitinę kilmę užsitikrinusią terpę. Ji tvirtai ištyškėjo tik 14 amžiaus pradžioje ir ėmė vadintis rusiškų terminų, lietuvišką tartimi bajorais. Eiliniai karo prievolininkai buvo vadinami ginkluotaisiais, pilėnais, raiteliais, geraisiais žmonėmis. Tik tai 14 amžiaus antroje pusėje vis daugiau tikrųjų feudalų ir pusiau feudalų ėmė vadintis kilminių bajorų vardu. Gerųjų žmonių vardas išliko neturtingiausiems karo prievolininkams ir tarpiniam sluoksniui tarp karo ir darbo prievolininkų. Individualių prievolių sistemos susiklaustimas įskyrė valstiečių verslus ir jų prievolės. Atsirado prievolinės kategorijos. Dauguma valstiečių duodavo grūdų dešimtinę. Miškų bitininkai buvo vadinami drevininkais ir atsiskaitydavo medumi bei vašku. Žmonės vertėsi žvejybą, ežerų rupių pakrantėse buvo laikomi žvejais. Iš jų ėmė duoklę žuvimis. Greta pagrindinių duoklių reikėjo duoti gyvulių ir jų produktų, paukščių kiaušinių, atlikti angarijas, aprūpinti pilis šienu ir malkomis. Iš pamiškių gyventojų reikalavo žvėrių kailiukų, ypač keunių ir bebrų. Atsirado ir kategorijos, kuriems šis verslas tapo pagrindinę prievolę – keunininkai, bebrininkai. Ypatinga vieta užėmė didiesiems kunigaikščiams reikalinga arklininkystė. Išaugo jų žirgynai – susikūrė arklininkų, ašvininkų kategorijos, netrukus su jomis susidėjo leičiai, kurioms būdavo palengvinamos kitos prievolės. Amatininkai atsiskaitydavo savo dirbiniais. Pilių ir kiemų tinklas sustiprino didžiojo kunigaiščio administracijos kontrolę laukams, išaugo ir tapo tikslesnė prievolių apskaita. Tai leido 14 amžiaus pabaigoje dešimtinę pakeisti dėklą – kuri jau nepriklausė nuo derliaus. Žemės renta prarado paskutinius kontribucijos požymius. Lietuvių papročių teisė vystėsi individualios nuosavybės pagrindų, tai yra klaustėsi feodalinė teisė, žemės valdymas sienti su prievolėmis, o valdymo sąlygas su prievolių pobūdžiu. Tokiomis aplinkybėmis asmuo ryškėjo kaip teisinis subjektas. Bausmes įvedė didžiojo kunigaikščio valdžia – bet nusikaltimas asmeniui dar buvo suvokiamas kaip skriaudai reguliuojamas kompozicijomis atlyginimu. Mažosios patriarchalinės šeimos įsivyravimas išryškino ir moters padėtį, kadangi ir ji buvo individualaus savininko palikuonį. Išnyko pasitaikydavę žmonų pirkimų, poligamijos ir poliandrijos atvejai. Augo kraičių reikšmė, atsirado našlės dalis – seserys galėjo tapti bevaikių brolių turto paveldėtojomis. Nesant sūnų, žemę paveldėdavo dukterys. Moterų dvigubos kompozicijos, kurias ilganių pamiršo germanų ir slavų tautos, tvirtai išliko lietuvių teisėje. Veikiausiai tai nurėmė anksčiau už valstybę atsiradęs Odalis. Jo dėka priesaika su bendrasiekiais – o ne varžybinio teismo dvikova tapo ir pagrindiniu įrodymų kriterijumi. O dalis nulėmė ir labai griežtas bausmės už vagystę. Už pirmą ar smulkę vagystę nupjaudavo ausis. Stambius ir recidyvinės vagystės būdavo baudžiamus mirtimi, tačiau visais atvejais reikėjo akivaizdaus įkalčių. 13-14 amžiuje Lietuvoje, nesant stambių ir vidutinių vasalų žemvaldžių sluoksnio bei bažnytinės žemėvaldus, vietininkams ir seniūnams, dėl to nevirtus pastoviai žemių valdytojais, dar nesusiklaustė stambi feodalinė žemėvalda, neatsirado palankiausio kanalo plėtotis baudžiaviniams santykiams. Todėl nesiformavo feodalinės senjorų vasalų kopiečios, nesiklaustė Leno teisė ir riterių korporacija. Tačiau prielaidos visam tam 14 amžiaus antroje pusėje susidarė, nes atsirado feudalinės visuomenės modelio pagrindas. Lietuvoje šis modelis tik vėlavo. Šį vėlavimą lėmė vėlyvas valstybės atsiradimas ir bažnytinės žemėvaldos feudalizacijos proceso katalizatoriaus nebuvimas. C. Miestų atsiradimas Lietuvos visuomenės modelis – susidaręs dėl Europos odalinės periferijos poveikio, faktiškai kartojo šios periferijos nueitą kelią. Net ir esant Lietuvai politiškai izoliuotai, jos visuomenė veikė tiek prekybiniai, tiek ir kariniai ryšiai, sužadindami sustiprinančius feudalizmo plėtotę procesus. Vienas tokių procesų buvo miestų kūrimasis. Kūrėsi ne bet koks, o feudalinis miestas, kuris susiklausydavo kaip specifinių miestiškų prievolių bendruomeniai – tuo senjorui pripažįstant jos ypatingą prievaulinį, taigi ir teisinį statusą ir įskiriant ją iš kaimo bendruomenių. Ekonominis tokio susiklaustymo pagrindas buvo amatai ir prekyba, kuo feudalinis miestas nesiskyrė nuo kitokių visuomenių miestų. Tačiau šiuo pagrindu besirementis privolinis statusas įteisindavo ne bet kokią, o individualiai dirbančių žmonių bendruomenę, Ir šis įteisinimas sutapdavo su prekinių santykių keičiančių natūralų į ūkį atsiradimu. Feodalinis miestas jungia asmeniškai laisvus individualius verslininkus ir jo raida neišvengiamai vedė į administracinę bei teisinę savivaldą, miestų tapimą kolektyviniais valdovų ar stambiųjų senjorų vasalais greta stambiųjų vasalinių žemvaldžių. Žinoma, 13-14 amžiuje Lietuvai tai buvo tik tolima istorinė perspektyva – kurią gali nusakyti istorikas ir kurios be abejo nenujautė joks amžininkas. Tačiau Lietuvos miestų užuomasgos formavusi būtent kaip individualizuotų specifinių prievolių bendruomeniais. Feodalinių Lietuvos miestų atsiradimą lėmė pasiektas samatų ir prekybos lygis besiformuojančių feodalinių santykių aplinkoje. Stambių rezidencijų ūkis ir juose susiburiančio feodalų elito poreikiai augo – Šių poreikių nepatenkino natūralaus ūkio gaminiai, o elitas disponavo palyginus dideliais karo grobių ir surenkamos rentos ištekliais. Tolimoji prabangių daiktų prekyba intensyvėjo, tauriųjų metalų ekvivalentas tapo būtinas. Būdama pasiveja prekybos santykių pusę, Lietuvos diduomeniai mažai gaudavo Europos šalių pinigų. Pinigus jai pakeitė skandinaviškąją svorių sistemą paremti vadinamieji ilgieji į kuriuos būdavo perlydomas sukauptas sidabras. 11-12 amžiuje atsiradusi lydinių emisija 13-14 amžiuje tapo reguliari ir ėmė taikytis prie vidurio Europos pinigų cirkuliacijos pokyčių. 14 amžiaus antroje pusėje ilgojo svoris, veikiamas Prahos grašių, sumažėjo maždaug nuo 200 iki 180 gramų. Vietinio piniginio ekvivalento cirkuliacija liudėjo apie elito sugebėjimą pirkti prekes, o ne keisti jas kitokiais natūraliais produktais. Šis sugebėjimas skatino vietinių profesionalių pirklių ir amatininkų dirbančių rinkai atsiradimą. Būtent tokie žmonės ėmė burtis prie stambių rezidencijų, prie kurių ir išaugo apgyventi papiliai. Jie ir sudarė tas miestiškų prievolių bendruomenės. Vilniaus ir Kernavės papilius galima laikyti miestais nuo 13 amžiaus antrosios pusės. Miesto tipo papilius turėjo ir rusų gyvenami Gardinas bei Naugardukas, rusų atsirado ir Vilniuje. Vilniaus mieste išiškėjo gatvių tinklas, imta klauti medžio grindinius. Susidariusi miestiečių terpė pradėjo lemti didžiųjų kunigaikščių ekonominę politiką. Gediminas sudarė su Livonija dvi prekybos sutartis. Jos numatė lygiateisį ginčių sureguliavimą ir nubrėžė prekybos kelią iš Livonijos į Vilnių laikomą taiko zoną. Siekdamas, kad daugiau vokiečių pirklių važiuotų į Lietuvą, Gediminas pažadėjo neimti muitų ir netaikyti kelio teisės. Išvežimų iškritusios prekės turėdavo atitekti šalies valdovui. Antroje 14 amžiaus pusėje Vilniaus pirklių reikšmė jau tiek išaugo, kad jie buvo atleisti nuo muitų visoje didžiojoje Lietuvos kunigaikštijuje. Plėtėsi prekybinių interesų ratas. 14 amžiaus antroje pusėje buvo suteiktos lengvatos toruniais pirkliams. Lietuvos miestuose ėmė kauptis tam tikras užsienio pinigų, daugiausia prakos grašių kiekis. Tai leido Algirdui įvesti pinigų rinkliavą, vadinamąją sidabrinę miestiečių karo prievolė tapo susieta su miesto teritorijos gynimu.